У 1939 годзе Сымон Ракуцька даехаў па чыгунцы да горада Слуцка і выйшаў адтуль пешкам у дарогу на захад па старой варшаўска-маскоўскай шашы. Была глыбокая восень. Толькі што мінулася пара безупынных дажджоў. Паабапал шашы стаяла вада на полі, некранутая яшчэ морозам трава была зялёная, і калі сонца высвечвала з-за высокіх хмар, адзінокі падарожны, як здзіўленае дзіця прыглядаўся да яснай зеляніны, і твар яго свяціўся, як і шырокі свет у той момант. Ён усё ішоў і ішоў шпарка. За адзін дзень ён дайшоў да Пліпавіч, дзе тырчэлі каля шашы яшчэ некаторыя адзнакі былой граніцы. Да гэта месца ён ішоў яшчэ як бы раздумваючы сам сабе не верачы. Тут жа ён увесь змяніўся каб чалавек які добра ведаў яго дагэтуль бачыў яго ў гэты момант калі ён мінуўшы піліпавічы спыніўся на палявой дарозе кожны заўважыў бы як адразу сымон ракуцька скінуў пячаць таго шматгоднега чакання якое ўжо часамі ператваралася ў свядомасці як бы нейкое вялікай асуджанасці навек. Магло б здавацца, што ён зараз скажа: Яно было. А вы хіба хочаце, каб ніколі ніякай прыкрасці не было. Затое цяпер вся яго паставай выраз твару, былі ў часе гэтага падарожжа рухавымі вельмі. На станцыі гарадзеі ён сеў у поезд і праз паўдня выйшаў з вагона на нейкім занадта ўжо ціхім паўстанку. Доўгі рад старых і высокіх дрэў ліп, дубоў, бяроз, явараў і вязаў, ішоў ад паўстанка проста ў чыстыя полей там канчаўся. Лісцё пад дрэвамі ляжала яшчэ жоўтае, і здавалася чалавечая нага яшчэ не ступала на яго. Сымон ракуцька мінуў дрэвы, пасля нядоўгіх пошукаў знайшоў у полі вялікі камень. На абымшэлай яго паверхні аставаліся сляды таго, што тут начавалі птушкі. І гэта <laughs> як бы ўзрадавала гэтага чалавека. З усмешкай ён абгледзеў камень і стаў кіравацца ад яго да вузкай і доўгай грады лесу. Добра ўтоптаная сцяжынка вілася паміж і навокал кустоў шыпшыны і паўз удзірванелыя межы. Пасля яна выбілася ў той дубняк. Ай, якая была восень! Ахоплены радасным збуджэннем чалавек як бы думаў, што другой такой восені ніколі не было і не будзе. Рудымі жалудамі была засыпана спрэсся зямля, крушыннік густа стаяў над сваім уласным лісцём, і адловец быў повен чорных ягад. Дюбастая птушка кінулася ў куст, драбнюткае лісце, як жоўты дождж, сыпанулася з дрэва, Чэзлая кветка на высокім сцябле звесіла жоўтую галаву. Божа, Як яна так захавалася аж дагэтуль, А неба, <laughs> Сонца ў той дзень не было, але на небе адлюстроўвалася яго блізасць. Недзе тут блізка ідзе ціхае асенняе сонца. Хіба на свеце няма дзеля чаго берагчы знойдзеную радасць і шукаць і дамагацца яе вечна? Якое неба! над нашай зямлёй бывае восень. Сымон ракуцька ўжо даўно мінуў дубняк. А сцежка ўсё ішла, вяла яго далей, праз поле праз некалькі хвойных лясоў і купістых паплавоў. Доўга, вельмі доўга ішоў, Сымон ракуцька дзівячыся, як жа гэта праз гэтулькі год тая самая сцежка вядзе яго, як быццам бы тут усё застыла на вечную нерухомасць. Ён прайшоў сцежкай да самага змяркання начаваў у людзей і вельмі многа расказваў пра сябе, так што пакуль у хаце патушылі агонь і паснулі. Ужо ўсе ведалі яго гісторыю. Назаўтра ён сабраўся далей у дарогу яшчэ зацемна. Нават яшчэ зоры свяцілі. Тут ужо недалёка, толькі зоры сыдуць з неба, як ён будзе на месцы. Зноў тая самая сцежка. Тут яна пайшла зялёная зімінай. Свежая рунь дрыжала под ветрам, і ў нізінах стаяла чыстая, як сляза вода. Сонца пачало ўзыходзіць чыста, вышыня неба пабольшала, всё зазяло, і прасторы сталі неабдымнымі. Тут у гэтай яснай шырыні, ужо зусім блізка. Вельмі хутка ён дойдзе, ужо не было ў яго ні смутку, ні радасці. Хваляванне ўсёй яго істоты і нават нецярплівасць. Цяпер, калі ўжо так блізка перад ім была яго мэта, ён чамусьці як бы зноў апануаў з постаці. Яго заўсёды такім рабіла шпаркая хада. Ён улёг у хаду і ўжо не заўважаў гэтае адзінае на ўсе часы восені. Але чаму сцежка такая доўгая? Тут ужо ёй конец павінен быць. яшчэ два дрэвы над палявым каменем, і там тады пачыналася, выезджаная сялянскімі калясмі дарога і ўсё чубок лесу будзе з-пад каменя і дрэў перад вачыма. Вялікое шчасце раптам страсянула яго душу там, дзе канчалася сцежка і пачыналася дарога, ён убачыў тыя самыя і такія самыя дрэвы, адно што скарэнне, пайшлі ў іх парасткі і самі ўжо станавіліся дрэвамі і камень той самы і такі самы і нават як бы лёс паслаў яму гэты малюнак на тое каб душа яго у гэты рашучы момант пазнала до конца ўвесь жах думкі что мінулае не варочаецца а і ўвесь атрутны слодычу спамін. Божа літасці вы. На гэтым жа камені ў ранні вечар, калі яшчэ толькі захад змываў сябе колеры, ён згаварыўся з ёю стаць яму вернай сяброўкай. Яна сядела тады на камені, паклаўшы на прыпол згорнутыя руки, а ён стаяў перад ею. Здань прывід У такой самай паставе і так жа паклаўшы на прыпол згорнутыя руки, на камені сядзела жанчына. Дзяўчына, Яна нядаўна яшчэ выйшла з-падросткаў. На прыполе ў яе ляжаў хлеб, яна ела яго. Але чаму яна так здаецца знаёмай яму? Як быццам бы ён яе ўжо бачыў дзе, або ведаў даўно, або знаў, што яна якраз тут будзе сядзець? І чаму яна так нагадвае, яе кого ён доўгія гады не бачыў Чаму ён не мог бы сказаць але вельмі нясмела ён глядзеў на яе і баяўся што перарвуць гэтае яго шчасце Ён не вытрымаў пачаў гаварыць з ёю вы падарожная что э, клунок каля ваших ног лежить подорожная здалёку здалёку цягніком ехала а гэта іду мне тут трэба дапільнаваць брата а дзе ж твой брат мой брат у польскім войску быў а што з ім цяпер невядома калі ён можа у палоне на савецкай старане то у На гэта вся надзея, бо з гэтага палону радавых салдатаў пускаюць, і яны многія папрыязджалі і папрыходзілі ўжо. Вось я яго сюды чакаць прыехала. Дяк жа гэта сюды чакаць. Тут стаіць наша хата, у якой мы выраслі. З гэтай хаты ён і войска пайшоў яшчэ гады за два до войны а <laughs> можа і больш хата наша такая старая что ў ёй уже апошнім годам жыць нельга было ну, оставалася только я з маткой мы ну, покинули гэтую хату пераехалі туды далёка адкуль я цяпер сюды приехала то Там я і матка знайшлі працу ў панскім маёнтку. Мы напісалі брату, што ўжо не жывём тут. Пісьмо тое яшчэ, напэўна, не дайшло да яго, як пачалася вайна з немцамі. Цяпер ён можа сюды прыехаць і не ведаць мне, дзе мы, Ну і дзе знайсці нас? Калі ж яго яшчэ няма дзе-небудзь тут, то, Я ў суседзяў пакіну яму наш адрас. Яна змоўклай паглядзела на яго, быццам думала, ці варта было гэтаму незнаёмаму даверыць сваю душу. А калі вам прыйдзецца тут начаваць, Дык дзе, калі ваша хата такая дрэнная, у суседа, мы з ім добра жылі. Яна гэтая адкрытая душа шпарка пайшла, а ён назіркам, як баючыся рушыў за ёю зводдалеку. Чуп хвойнага лесу быў перад імі. Он дзве хаты, адна ледзьве ліпіць яшчэ і страха на ёй упала. Ужо без вокан яна. Побач яе здаровая вялікая хата смольнага кругляка, у яе адразу і пайшла дзяўчына. Ён жа калоцячыся разам са сваім сэрцам спыніўся перад старой хатай і зводдалек убачыў, што ў ёй сцены патрухлелі і пагнілі і стаяць мокрыя цвілыя. Ён бачыў пра законную дзіру нават тыя цвікі якія калісьці убіваў у сцены. А гэтая новая, здаровая з кругляка хата, куды пайшла дзяўчына. Ён жа ведае, хто гэта. Толькі сам сабе баіцца прызнацца. Это яго хата. Это ён яе стаю, і гэта з яе, яго выгналі, а гэтая старая. Он тое месца, дзе ляжаў палівоцкі, там тады стаяў ложак. З гэтай хаты яны сяструму яшчэ замуж аддаваў. І адзін жыў у ёй. Ён стаяў і душыўся мінулым, якое адарвалася ад яго, з часткаю душы і нават вялікі доктар час не загаіў гэтую рану у душы. Ён ужо ведаў, як назваць тое, што лягло на яго жыццё, але ён маўчаў і стаяў. Дык яны тут жылі, аж пакуль ужо нельга было. Ці даходзілі сюды яго пісьмы. Тады, калі ён жыў у новых прасторных сценах, гэтая трухліна готова была ўпасці на іх. Можа, ён вельмі мала стараўся, каб выратаваць іх адгэтуль. А ці не вінават ён перад худенькім хлопчыкам тамашом і перад маткаю сваіх дзяцей і перад лізаветаю. Голас пратэсту перад самім сабою узняў ён у сабе. Не, Я ішоў у гром і невядомасць. Але ж я жыў гэтулькі год у мілай мне працы. І жыццё гэтае само па сабе льгана зваць шчасцем, каб не смутак мой. А ці хоць раз падумаў я, каб ісці сюды да іх і ратаваць іх. Раптам яго пахаладзела ў вушах. Чаму ж я не запытаў гэтай дзяўчыны, А ці хоць одно пісьмо прыйшло было да іх ад іх бацькі. Але я яшчэ ўбачу яе. Я да вечара я дапільную яе тут а заўтра зранку пойду гаварыць ёю адразу цяпер ён не мог ісці ў сваю новую некалі пастаўленую ім хату ён баяўся свайго смутку да вечара ён праседзеў у под ігрушаю на лаўцы у двары старой хаты і пільнаваў яе, але яна з новае хаты не выходзіла. Як пачало змяркацца, ён увайшоў старую хату і лёг на голы тапчан. Парыў ветру вагнаў хату на яго пра законную дзіру віхор жоўтага лісця з ігрушы. Ён накрыў галаву торбаю ад хлеба, стараючыся заснуць. Цішыні не было. Нешта шастало па сценах, потрэсквала ў столі, А пасля яму здалося, што нешта шарганулася аб яго. Ён падняўся і стаў шчаслівай думкай не канешне мучыць сябе ляжбой можна стаять сядзець свяціў месяц ноч была глыбокая праз дзіркі шчыліны ў сценах лілося ў гэтую гнілую пустэльню месячнае святло а па сценах нешта нешта невядомае ўсё шастала. Каб хоць хутчэй дзень. З нейкай надзеі ён выйшаў на двор, зноў сеў на лаўку пад ігрушаю, за ноч з яе апала ўжо апошняе лісцё, месяц быў якраз у яе чорным голлі. А да дня яшчэ было вельмі далёка, ён цісней зашпіліўся, сваёй суконнай жакетцы лёг на лаўку. Холад не даў яму спаць, з поля цягло роўным шумам, узняўся ветер, месяц стаяў нізка. Сымон ракуцька спаць не хацеў. Седзячы на лаўцы прычакаў ён дня і большую старую хату не заходзіў як адважыўшыся на вялікі подзвіг ён закінуў сваю торбу за плечы і пайшоў у суседнюю хату там яна была адна сядзела за сталом і пісала як прыгавораны да кары ён стаў у парозе і сказаў добрый дзень у хату і нават і не чуў што яна у адказала яму ён не мог адарваць вачэя да кеннай шуфляды калі ён устаўляў яе быў такі самы хмурны дзень позняй восені гэта я з вами учора варыў на дарозе калі вы сядзелі на камень я познала вас ну что няма брата няма я пакіну яму тут гэтае пісьмо чакаць яго мне няма як что вы яму пішаце вам хочацца ведаць нават і без здзіўлення наглядзела на яго і вочы яе былі такія добрыя і здавалася яна абяцае праз іх шчырасць усяму свету пачытайце мне а что вы яму написали она ну, нават ну, ну, не здзівілася что гэта за дзіва такое з гэтым чалавекам калі вам хочацца я прачытаю але я дапішу раней ён сеў на лаву і чакаў пакуль яна скончыць пісаць сочачы за кожным яе рухам ён час ад часу падаваў голас на А ці ведаеце вы, э, што гэта ваш бацька ставіў гэтую хату. Не адрываючыся ад пісьма яна адказала ведаю, Маці мне рассказывала ўсё. Дык вы пра свайго бацьку ведаеце, А як ж? Але нашто вам усё гэта? хто вы такі як на что э, бо вашага бацьку я э, ведаў так і як ён сам сябе ведаў мой бацька быў слаўны чалавек з душой і сэрцам У яго былі залатыя руки, разумная галава і добрае сэрца. А дзе ваш бацька цяпер? мы заўсёды ведалі дзе ён як жа вы ведалі ужо вельмі даўно ад яго прыйшло было пісьмо з яго адрасам Ён адчуваў як сэрца распірае яму грудзі але ён не мог так пайсці адразу Ён хацеў усё высветліць А параграфа палеводскага вы што-небудзь чулі? Мой бацька выратаваў яго ад смерці. Я яго сама бачыла. Паліводскага, Я калі? Незадоўга да вайны ён сам быў у нас, калі жылі ў старой хаце. Ён вам якое-небудзь зло зрабіў? Гэты стары гад. Два дні адну ноч, не выходзіў ад нас і мучыў нас дамаганнямі, каб мы аддалі яму нейкае золата, якое нібыта наш бацька ўзяў яго, калі паднімаў раненага на дарозе. Ён прасіў, пасля крычаў, пасля рамянём пасадзіў маме крывавы знак цераствор. Пасля сунуў мне ў руки свой адрас, калі мы адумаемся і захочам аддаць яму яго добро. Ён служыў на нямецкай граніцы. Нарэшце ён казаў, каб аддалі хоць палову, а палова нам. Але мне ну, мне трэба пісьмо дапісаць. Яна пісала, а ён стаў на ўвесь рост у парозе і душыўся смуткам, гледзячы на яе, гэта яна. Нязнаны ім чалавек без яго вырасла. Ён ні разу не меў шчасця трымаць яе на руках і гаварыць ёю малою і падоўгу глядзець на яе дзіцячую усмешку. Нехта злы бязлітасны ўкраў яго яе маленства. Вы казалі, каб я пачытала вам. Ну, я ўжо напісала. Дарагі братка Тамаш, мы табе пісалі, што прымушаны былі выехаць з роднага кутка, але пачалася вайна, і пісьмо наша магло да цябе не дайсці. Дык шукай нас, у мястэчку сталетці на новагрудчыне. А таксама напамінаю табе, калі ты згубіў адрас, што ў гомельскай вобласці за бабруйскам жыве наш бацька. Граніцы ўжо больш няма, Ногі ў Смона ракуцькі падгіналіся, ён сеў на лаву, яна яшчэ ўгнулася над пісьмом, штосьці ў ім дапісваючы ціхом падняўся і знік з хаты. Не прыпыняючыся нідзе, ён дайшоў до таго самага паўстанка, сеў у поезд, на другія суткі ён ужо ішоў пешкам цяперашнімі сваімі месцамі. І он радаваўся, што з кожным крокам падыходзіць да гэтай ужо трэцяй на яго веку хаты. Можа, цяпер тут Ён знойдзе спакой душы. Было вельмі рано, і цёплае стаяло надвор'е, было ясна. На хвіліну могло здацца, што гэта ўлетку пасля дажджу, Ён ішоў сцежкаю паўз дарогу краем сухога тарфяніку, па той бок якога суглінністы ўзгорак трымаў на сабе край неба. Пыльныя кусты шыпшыны, быльніку і піжмы бачыў ён, І думка яго спынілася на тым, што ў карэннях піжмы пад тым кустом жывуць мурашкі. Там яшчэ ўлетку чабор цвіў, а над ім кусцілася жоўтае зелле святого Яна. Купісты тарфянік быў увесь мокры, На шчыльна збітаю мяккі дыван нізкарослай траве на ім блішчэлі под сонцам кроплі чыстай вады, як раса ўлетку. Вятрак махаў крыльлямі дзесьці за балотам. Над рачулкай стаялі голыя вербы, адна была рудога колеру, другая жоўтага, третья сіняватага, чавёртая чырванаватага. І гэтая каляровасць дрэў дапаўняла вялікае багацце і мноства ўсяго, што было ў чалавека перад вачыма. Дрэвы стаялі скрозь іх было много, много лётала і сядзела ўсюды гатовых спаткаць зіму птушак, много было колераў і фарбаў, много было і прастору і неба і вады і ласкавай цішыні. Брама яго дома была зачынена, Брамка збоку крыху прыадчынена. Ён увайшоў у двор, усё было на месцы ў парадку, і ён прайшоў праз увесь двор і агарод і сад і назад вярнуўся. Густая сям'я дрэў ім пасаджаных, расла ў кутку агарода пад загараддзюш жердак. Там былі бяроза, ліпа, клён, каштан, вяз і таполя. Улетку і ў раннюю восень тут заўсёды шумеў ветер у лісці і паўдзірванелай пад дрэвамі зямлі густа і высока расла трава і красавала мятліца. Там была і лаўка, дзе ён бывала праз колькі год аддаваўся сваім думкам. Ён зірнуў гэтае месца, дзе якой-небудзь ураўнаважанай душы век льга было б мець шчасця ад ціхай адзіноты і сумеўся. Ён аж уздрыгануўся. З яго і, можа, ужо доўгі час не сыходзіў, Чалавечы позірк там на лаўцы сядзела жанчына, постацье была нерухомая, вочы не сыходзілі з яго хоць яна і не была ўжо такая як калісьці хоць гэта была ўжо старая жанчына але ён з першага ж позірку пазнаў яе і дыхаць яму стала цяжка гэта яна без яго такая стала як бы страціла яна ранейшы рух сваіх сваіх вачэй. Ён зыначыўся без яе. Ужо і старасць не вельмі далёка стаіць за плячым і ў яе таксама нехта злы бязлітасны украў яго яе маладосць яе самую украў яго маладосць украў на ўсё ж у жыццё яго з ёю разам было падобна на маладосць злы ён жорсткі гэты страшны злодзей ніякая кара нідзе ніколі не спасцігне яго не это ён бесперапынна вісеў над яго душою як стопудовы камень проклёце яму этому страшному злодзею і прэча чалавеку гэтую колоду пасярод двара і гэтую лаўку под дрэвамі якія шумам сваім так заўсёды ціхамірвалі душу сказа дзецям але дзе ж тыя дзеці их жа украў великий злодзей. Сказаць усім і самому сабе, Ні моманту спакою. Все на пошукі вялікого злодзея знайсці яго. Выясніць дакладна, хто ж ён такі? і зняць з яго галаву і паказаць всемму свету глядзіце. І ганаровае месца мне. Я абезгаловіў страшнага злодзея. Я больш не вечны выгнанец свайго месца я на сваім месцы і страшны злодзей больш не будзе мяне абкрадаць што ж перш за ўсё сказаць ёй чым узрадаваць яе а я покажу ёй усё у что я запасіў дзецям я чакаў іх я думаў пра іх вісяць жа поўныя вешалы ботаў сукенак вопратак простых і ў бёраў святочных у тую восень доўга трымалася мяккае надвор'е сёмага лістапада зранку нападаў мокры снег А к вечару таго ж дня яго ўжо не было ані звання нідзе. Вада сцякла ў нізкія месцы і стаяла там, і ў ёй адлюстравалася хмарыстае неба. Хмары віселі нізка, а на другі дзень паміж іх высвечвала солнце. Не на ўзлесе мокрая лаза здавалася гатовай распусціць першае лісцейка. Усё блішчэла і здавалася, што гэта светіцца вода ў лагчынах. Той дарогай, што ішла паміж тарфяніку і роўна пастаўленых в одну лінію хат, Вельмі шпарка ішоў чалавек. Это была хада таго, хто прывык да таго, каб доўгі час бачыць перад сабою, тое ж, чым трэба хутчэй расквітацца, каб пасля гэтага мець што лепшае. Чалавек гэты трымаў галаву высока, як бы нічога не заўважаў навокал сябе, перад сабой жа бачыў як бы толькі тое, да чаго хацеў хутчэй дайсці, але здавалася, што і гэты пункт больш жыў у яго думках і свядомасці, чым стаяў выразна ў вачах. Ён так ішоў, што здавалася ён упэўнен у тым, што нішто не стане на яго дарозе. П Аднак жа, можа быть, тут найбольш было ад знадворнага выгляду чалавека. У гэтым выпадку можа і не да месца прымаўка, што твар ёсць люстра душы, бо часамі рашучая пастава і хада чалавека на момант былі такія, што як быццам бы ён хацеў вярнуцца. Аднак жа ён усё ішоў і нават паддаваў ходу. Пачаліся хаты паўз дарогу, ён паклікаў да сябе нейкага малога, што натрапіўся яму на вочы. Дзе хата Смона ракуцькі. Аунь, э, дзе тых дрэў многа. Чалавек глянуў на тыя дрэвы і хацеў усміхнуцца, але выйшла, што ён як бы здзівіўся. Верхняя губа яго з нізка выстрыжанымі чарнявымі вусамі уздрыганулася. «Э, я пойду з вами да ракуцькі, сказаў ахвотны да ўсяго малы. Не, я один пойду. Малы пабег шукаць іншага занятку, а чалавек той жа хадой, як і раней, падышоў да зялёнай брамкі і адчыніў яем дворня быў пусты. Ён астаўся стаяць у брамцы, незнаёмы яму чалавек стаяў пасярод двара і ціха гаварыў жанчынай. У чалавека былі сівыя валасы над вушамі. Ён падняў твар і пачаў углядацца ў незнаёмага прышельца, які не сыходзіў са свайго месца ля брамкі. На твары чалавека з сівымі валасамі, над вушами навісалася здагадка чакання і нарыхтаванасць цвёрда сустрэць сялякую няўхільнасць а той што ўвайшоў у яго двор і стаяў цяпер ля брамкі меў такі выгляд як бы хацеў сказаць ну што ж і я гатоў да ўсяго так як яно ёсць мы ні ў чым не вінаваты это быў чалавек вельмі яшчэ малады можа яму не было яшчэ і 25 год але ён быў такі мажны і дужы что калі не глядзець на яго твар ён мог здавацца мужчынам які ўжо разбыўся за многія гады жыцця і працы верхняя губа яго была нізка выстрыжана и і гэта клала на яго твар пячаць як бы нейкага здзіўлення. Ён быў у польскім салдацкім шынялі і ў салдацкіх чаравіках з абмоткамі. Шапкі былі ўжо сарваны ўсе тыя бляшкі, якія раней паказвалі да войска якой дзяржавы гэты салдат належаў. Ён здаваўся такі здаровы і энергічны, што дзіўна было, як ён так нерухома ўсё стаіць на адным месцы тут яго ўбачыла і жанчына тамаш прыйшоў закрычала яна і як бы забыўшыся на ўсё кінулася яму насустрач Сымон ракуцька аднак жа сышоў адразу з свае гатоўнасці сустрэць сялякую няўхільнасць Твар яго перасмыкнуўся. Не магло здавацца, што ён не ведае, дзе падзецца. Як бы раскрыўшы вялікую таямніцу, да якой яму раней не было доступу, ён застыў на паўкроку. Калі быў і рвануўся сысці з мест. Хіба гэта тамаш стаіць перад ім хто ж быў худенькі хлопчык якога трэба было шкадаваць песціць і гадаваць і аддаваць яму бацькаўскую ласку всю душу і сэрца аддаваць яму няма хлопчыка тамаша ёсць солдат чужой арміі і хіба вядома якая ў яго душа Бацька ж не мог сеять добрае насенне ў гэтай душы. Тамашова маленства ўкралі ад бацькі. Жалезная нага таго страшнага злодзея зноў душыла сымона ракуцьку. Абкрадзены, Ён стаяў перад салдатам чужога яму войска і сумаваў па худым хлопчыку тамашу, маленства якога украў страшны злодзей.